Astizkenoz, esperientzia bat. Eta hori deia, alferkeia sozialaz mintzatzen ginela ikunek, taldin lan egitiek performantziak tipitzen zila jakusten zian. Egun koan koakzio efektia dugu aipatuko edo huntan frogatzen da gentia ukeitez guen guien, ber lanain egiten nahi, gue eragin kortasuna handiazten du. Norma, Norman Triplet, Amerikar psikologoak du hau, aipatu mila sortziunta lautan hogeita hama sortzian. Hau dela artikulu hau, eh, psikologia soziala lehen argitaratuik izan den lehen artikulu bezala kontsideratuik da. Ordin, koakzio efektia rola de, eh, eh, deitzen du. Sujetak egiten dianaen berra egiten balin badu jente talde batek, hunek eragina ukenen du sujetaen performantzietan. Beste manea batez erranik, ariketa bat edo zerbait egin behar balin badugu, guinguian balin badia bergaiza egiten dien gentiak inkontzenteki konkurentzian sartuko kogia eta hekin gogo eta hekin eta gogo ukenen dugu untsa egitia, ez bridilekia bat egitia, eta bezain untsa bezala gu ebu ja kontsideratuk izatea, ordin habo, eta hobeki eginen nu går landet. Kasio, eh, hor ez dugu aipatzen konkurrentzia erreal bat, eh? zaizi egalteginik bestik beno hobe egitia, mena sujetak be, be, besten begiraden gatik, edo pentsaeran, edo besten pentsaeraz lotxatuk, gogua ukenen du gutienik bestik bezain untsa egitia eta gogo hunek motivatzen du eta lanaen eraginkortasuna hobetzen. Lekukua en efektian bezala ikusten da besten begiradak kuegain eragina badila. Lekukua en efektia ipa tuguni ane, bena sal oitazteko frugatzen gunean norbanakoak ez dira ber, eh, berdin eginen gaizabat lekukuak balin badutu edo bea balin adibidigija hoge euro lurin atzamaite mali mausie si hauek baside ez usie ou eh, eta chakolan ezariko usie bileta aldi suste badusie jente sumaitzi erxos diela ebe chantza habo badusie galtegiteko jenter er, nu enaden bileta hoi parantesi hau serra desagun oai eta hau barnatzeko kronikaen uh, eh, arraen zutia e proposatzen esiet uskaliratiak puntu hau xalbidia horrentako eginik beita. Bo, himetzu garen mentira arrazun gitin tripletek aipatzen zian ordin koakzio efektia ariketa fizikuen tako hotz hobeki ginela ariketa fizikuen egiteko. Bena Gordon Alport izeneko psikologo batek mila behatzun eta hogeian eh, irakutsi du efektu haun uh, eh, aidela ebai ariketa intelektualen tako. Horrentako azterketa desberdin andana higana zidutu be ikasler. Ariketa andana bena ez tienak gogorre, ez da jakingoa nortu nahi, bena iabilazin nahi da, eh, edo jakingoa iabilazin nahi da baizik ez. Hor asmatzen zen bezala, sumaitek galtuai arrapostu edo galtuai galtutegiai arrapostu eman die bea izatez gela batetan, eta beste sumaitek egin die gela handi batetan, beste sujet hanitxeken eh, batetan. Eta emaitza, bali balinba asmatu duzie taldin eginik izan dien azterketak hobeaguak dia, gela batetan bea eginik izan diener komparatuz. Bon, geho, eh, emaitzak ez dia animalekuak e, ez gia geni bat bilakatzena jalgentiak unguian badutugu laik, eh, batetan adibidez, lehen taldekuak bat azbestekuan hiuntan hogei hitz atzaman balinba utie, bigarren taldekuak hiuntan hoita hiu hitz atzaman utie hotxez animaleko lifentziaik, eh. Bena aldiz, sistematikoa da, taldin haizien, hai, eh, eh, taldin hai izan dien ikasliak oro bat salbu, bakarka haizien ikasliak beno hobe izan behitia esperimentian. Esperientzia haue hainbat aldiz berrize eginik izan da eta beti ber emaitza jakatsik izan da. Taldin haitziak ordin uh, eh, erragin kortasuna badira ez talde lana egitea, bena taldin bakotxa be aldetik ber lana egiten balin badugu. Ordin ikasle zumait gu ebeha balin badie, jakin ezazi ikasteko e balio dilahunek eraginko rago izanen zide lagun zumait ekilal librutegian edo beste leku biltzen balin bazide zien lanen egiteko edo ikasteko, nahiz eta kafe pausak eh, hanitxese usiago izanen dien eta zumaitaliz elhestan aiko zide eraginko tasunan aldetik jabaziko duzien. astizkenoz, esperientzia bat.